Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā reizē veltīsim mūsu raidījumu šai dienai, svētkiem, kurus svinam, bet kā parasti pirms vēl runājam par to, sāksim ar aktualitātēm, par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā, un tāpat arī dzirdēsim vēl vienu liecību no kāda pagājušā gada studenta par viņu iegūmiem šajā mācību gadā. Ir laiks pieteikties mācībām Gregor skolā. Ja Dievs tev devis misionāru aicinājumu, vai vēlies pieaugt attiecībās ar Dievu un būt par svētību kalpojot citiem, nāc un mācies. Dokumentus mācībām Svētā Gregora skolā jaunajam mācību gadam var iesniegt līdz 14. augustam. Iestāja pārbaudījumi notiks sestdien, 16. augustā, 2010. Šīs nedēļas beigās tev ir iespēja uzzināt vairāk par Gregora skolu skolas prezentācijās. Sestdien, 28. jūnijā Ungura draudzē, 2011. dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma skolas direktors mācītājs Ārtis Druvietis lasīs lekciju Baznīca un sabiedrība. Svētdien 29. jūnijā pulksten 10. dievkalpojumā Krustpils draudzē un pulksten 1. pļāviņu draudzē kalpos mācītājs Ārtis Druvietis. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāka informācija par Gregors skolu var iegūt apmeklējot mājaslapu www.gregors.lv, kā arī zvanot pa tālruni 638 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola atgregors.lv. Ko tu esi iegūs no šī mācību gada Gregors skolā? Vispirms jau tādas zināšanas un padziļināta izpratne par lietām, kas ir Bībele, kas ir baznīca, kāda ir mūsu loma un cik svarīgi mēs esam šajā visā procesā. Un tie lektori ir ļoti interesanti, gan mūsējie lektori, gan no Latvijas, gan no ārzemēm, kas brauc un, un tiešām atbrauc tikai tādēļ, lai mūs lasītu lekcijas, un tas ļoti ceļ vērtību gan tam pašam pasniedzējiem, gan tām lekcijām. Otrā lieta jau, protams, ir attiecības ar saviem kursabiedriem, Un trešā lieta, es esmu tā pa īstam sapratusi, kas ir mans aicinājums un kas ir tās svētā gara dāvans, ko Dievs man ir piešķīris kalpošanai. Un tādu veselīgu pašapziņu un tādu savu vietu Kristus miesā es esmu atradusi. Kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? Es ieteiktu mācīties tiem, kas domā, ka viņiem ir vai kas vēlas pārbaudīt savu misijas aicinājumu kas principā vēl sakot, Kristus pavēlēja iet un darīt par mācakļiem. Gan latviešu, gan citas tautas, un kas, kas jūt sirdī. Es noteikti ieteiktu nākt šeit tādiem jau kristiešiem, kas kalpo draudzēs, kas jau ir nodavušies kalpošanai, jo tā kalpošana šeit izkristalizēsies un būs iespēja sajust savus dāvanas, saņemt savu aicinājumu, un tas noteikti padziļinās un stiprinās un svētīs. Tenīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības. Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, un neiedomājieties sacīt, mums ir Abrahams par tēvu, jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Abrahamam bērnus. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augus, top nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tām es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto gāru un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, bet pēlavs sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Tādus vārdus mēs varam lasīt Mateja evaņģēlī trešajā nodaļā. Droši vien, ka šie ir vieni no precīzākajiem vārdiem – kurus mēs varam lasīt, lai tie uzrunātu mūs un lai tie aprakstītu situāciju, kurā mēs esam. Mēs šajā dienā esam ļoti dīvainā brīdī, dīvainā situācijā. Svētkos, kuri ir divi svētki vienā dienā. No vienas puses tauta šajā laikā svin Jāņus, un tur ir dažādi uzskati arī starp kristiešiem, cik lielā mērā tas ir normāli un pieņemam kristietim kaut ko tādu darīt, kur atkal ir tās lietas, kas jau tās robežas pārkāpj. Katrā ziņā mēs kaut kur to robežu vienmēr redzēsim, kur vairs tālāk mēs iet nevaram. Un vienlaicīgi šajā dienā kristīgā baznīca svin Jāņa kristītāja dienu. Ļoti interesanti. Jāņi kā svētki tautā – Droši vien precīzākais noformulējums, ja vajadzētu noformulēt, kas tie ir par svētkiem, tad tie ir svētki, par kuriem neviens nenojauš un nesaprot, kāpēc to svin. Bet svinēšanas satura centrā ir netiklība un dzeršana. Es varbūt tā ļoti vienkrāsaini to tagad pasaku. Katrā ziņā nezinu, vai būs kāds, kas būs tik akls, kas mēģinās noliekt, ka tādas lietas Latvijā nenotiek, vai ka viņas nenotiek īpaši tieši šajā laikā. Un tā ziņā varētu teikt, šis Latvijai ir tāds nenormāls smags un tumšs laiks, kad mēs redzam demons darbojamies vairāk nekā dieva eņģeļus. Un tajā pašā laikā Jānis Kristītājs, kā tas vīrs, kura svētkus mēs svinam šajā dienā vienlaicīgi, viņš ir tā persona, kas ir viena no spilgtākajām personām visā bībelē, kurš ļoti radikāli, ļoti konkrēti un ļoti bez jebkādām iespējām izlocīties sludina dievu tiesu sludina atgriešanos no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu. Un ja tu neatgriezies, tu pats ļoti ātri dabūsi manīt, cik liels muļķis tu esi bijis. Viņš saka, cirvis kokam jau ir pie saknes, un ik viens, kas nenes labus augus, tur ir tikai viens variants – telp nocirsts un iemests ugunī, un pēc tam vēl paskaidrojums neizdzēšamā, ellē. Un tā droši vien ir viena lieta, kas tik precīzi un pat ironiski šajā laikā parādās. Brīdī, kad tauta ar pilnu krūti skrien iekšā grēkā, cik nu vien dziļi var ieskriet, tajā brīdī Dieva vārds sāk atgriezies. Atgriezies, kamēr nav par vēlu. Ja nepārprotiet, mēs nerunājam tagad par to, ka mēs nevarētu sēdēt pie ugunskura, cept pēdiņās latviešu, jeb grūzīju nacionālo ēdienu šašliku un, un būt vienkārši kopā tā ir labākā lieta, ko kristietis var darīt. Būt sadraudzībā ar tuviem cilvēkiem un, un būt kopā un būt labās attiecībās. Par to nav runa. Bet runa ir par visu to dzeršanu un netiklību, kas tam parasti nāk līdzi, kur mēs visi riņķī redzam sludinātu, propagandētu un dzītu iekšā cilvēku galvās. Un attiecībā uz to šie vārdi skan skaidri – atgriezieties no grēkiem, atgriezieties. No vienas puses tā ir viena drausmīga smaga bauslība, kas tev pasaka, ja tu neatgriezies, tad rēķinies. Šis gads varbūt tev ir pēdējais. Jēzus stāstīja līdzību par ābeli, kas nenes augļus. Viņai ir darīts viss, ko vien var izdarīt, bet viņa nenes augļus. Dārz, tas pārzinis, jeb, jeb dārznieks, viņš grib nociest šo koku, bet saimnieks saka, paga, vēl pēdējo gadu, apmēslo viņu, izdara vēl pēdējo, ko var izdarīt. Un ja tad nenesīs augļus, nu tad nocērt, nosādedzini. Mēs nezinām, varbūt šis ir mūsu priekšpēdējais gads, varbūt pēdējais. Un tas aicinājums atgriezties, tas ir īstajā vietā. Šajā laikā, kad mēs visi tiekam aicināti skriet dziļā grēkā, Šajā laikā Dievs aicina atgriezties. No vienas puses tā ir viena drausmīga bauslība un smaga vēsts, kas pasaka, tādā veidā dzīvot nevar. Atgriezies, kamēr vēl nav par vēlu. Sekas ir nevis vienkārši kādas nelielas grūtības, vai smagumi, vai depresijas, vai neziņa, vai vēl kāda veida nospiestības dzīvē, kas arī nāk līdzi, protams, grēkiem. Bet sekas ir vēl vairāk, sekas ir mūžībā, mūžīgi un neizdzēšam uguns. Mēs nebūtu ar mieru desmit minūtes rokas plīts paturēt liesmā bet mēs reizēm ļoti viegli riskējam ar veselu mūžību ugunīs. Un vienlaicīgi šis te vārdiņš atgriezies, viņš ietver sevī cerību. Ja reiz Dievs aicina atgriezties, tas nozīmē, ka ir uz ko. Ir iespēja atgriezties. Ir ceļš, kas ir cits ceļš nekā šis, ko mums piedāvā tauta. Ir ceļš kopā ar Dievu. Ir ceļš, kas ir izgriezts, atgriezts ārā no grēka, lai iet kopā pretī Dievam. Un tā ir tā lielā iespēja, ko mēs arī šajā dienā jau īpaši skaidri redzam. Dievs ne tikai nosoda grēku, Dievs ne tikai ienīst to grēku, kas mūs padara par kropļiem un garīgiem invalīdiem, bet viņš mīl cilvēku un grib viņu glābt. Lai cik viņš būtu nenormāls grēcinieks, netiklis dzērājs un vēl kaut kas, Dievs grib viņu glābt. Un tai ziņā šis vārds atgriezies skan ar cerību. Ir Dievs, pie kura atgriezties. Ir Dievs, kurš ir maksājis par taviem grēkiem. Ir Dievs, kurš ir devis tev savu žēlastību. Un lai Dievs svētī, ka šajā laikā dzīvojot, mēs spējam ar redzīgām un gudrām acīm novērtēt, Kas ir draņķi, ar kuriem pasauli mūs mēģina ievilkt savos tīklos, un kur ir dieva ceļš? Vēstulē Efezēšai mēs varam lasīt, neaprēbinieties ar vīnu, bet topiet svētā gara pilni. Un tas ir novērojams gluži praktisks. Cilvēki, kas netiecas pēc piepildīšanās ar svēto garu no jauna no jauna, viņi agri vai vēl sāk tiekties pēc aprēbināšanās ar kaut ko citu ar surrogātiem, ar draņķiem, ar to, kas sasaista, kas ieved verdzībā un padara panīkuli, cilvēku, ko Dievs ir radījis brīvībai un priekam kopā ar Dievu. Lai Dievs svētī, ka šie svētki var būt pavērsienu punkts iespējams daudziem, un lai Dievs svētī, ka mēs, kas stāvam kopā ar kungu, ka mēs varam būt par gaismu un par cerību un par to kanālu, caur ko Dievs uzrunā tos, kas šajā laikā slīkst iekšā grēkā, purvā, bezcerībā, vēl dziļāk tur, kur viņam ir lai Dievs svētī ar izglābšanos un glābšanu. Un, lai runātu par šo te svētku pozitīvo pusi, par Jāņa Kristītāja dienu, mēs esam šodien aicinājuši uz sarunu mūsu viesi Gregors skolā mācītāju no Amerikas Evanģēlas Luteriskās baznīcas Andrejas Taita. My name is Andreas Teich. I'm a pastor of the Evangelical Lutheran Church in America, and I come from Bay City, Michigan. I've been a pastor for 22 years there, and I'm visiting Latvia to uh, develop our partnership between our local synod and the Latvian Lutheran Church. Mans vārds ir Andrēs Taich. Es esmu Amerikas Evanģēlas Lutheriskās baznīcas mācītājs un nāku no Bay Cities, Mičiganā, kur esmu bijis mācītājs 22 gadus un es viesojos Latvijā ar mērķi padziļināt partnerattiecības starp mūsu sinodi un Latvijas evaņģēlis Klutrisko baznīcu. Tuvojas Jāņa Kristītāja diena, kas ir tā vēsts, ko mums vajadzētu dzirdēt šajos svētkos. I understand that in Latvia, uh, John the Baptist is a big festival day, but primarily seems to be because it's the time when summer has arrived. Cik es saprotu, Latvijā Jāņa Kristītāja diena ir liela svētki, bet pamatā tas ir tāpēc, ka šie svētki iezīmē vasaras sākumu. It might be helpful to remember who John the Baptist was, even as we're celebrating the arrival of summer. Būtu vērtīgi atcerēties, kas bija Jānis Kristītājs, arī svinot vasaras atnākšanu. John the Baptist is mentioned in all four of the Gospels Matthew, Mark, Luke, and John as the one who prepares the way for Jesus. Jānis Kristītājs ir pieminēts visos četros Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijos, kā cilvēks, kas sagatavo ceļu Jēzus atnākšanai. We know most about John the Baptist from the Gospel writer Luke, who tells us about John's parents, Zechariah and Elizabeth, about their expectation of a child that came very late in their life, Visvairāk par Jāni Kristītāju mēs varam uzzināt no Lūkas evaņģēlī, kurš stāsta par Jāņa vecākiem Cahariju un Elizabeti un to, kā viņi sagaidīja bērnu, kurš viņiem piedzima lielā vecumā. In fact, it's such a surprise that when Zechariah receives the word that he's going to have a son, um, he doubts that and is silenced for nine months and isn't able to speak. Patiesībā tas ir pārsteidzoši, ka tad, Kad Caharijs saņem ziņu, ka viņam piedzims dēls, viņš tam nespēja noticēt un tiek padarīts mēms uz deviņiem mēnešiem. And then John sort of disappears from the story as Jesus becomes most prominent and doesn't really appear un again until he's an adult, probably about 30 years old. Un tad Jānis it kā pazūd no redzesloka, līdz Jēzus kļūst pazīstams un neparādās līdz pat laikam, kad ir sasniedzis aptuveni 30 gadu vecumu. At that point, John the Baptist appears in the wilderness, and we find those pictures, many paintings of John gaunt and living out in the middle of nowhere. Tajā laikā Jānis Kristītājs ir tuksnesī, un ir daudzas gleznas, kurās Jānis tiek attēlots, atrodoties nekurienes vidū. And in those places where we find John, he is then proclaiming a message, and it's a message calling people to change, to repent. un šajās vietās viņš sludināja kādu vēsti, un šī vēsts aicināja cilvēks mainīties un nožēlot grēkus. They are invited to turn away from their old ways and turn to a new way, a way that is more in line with what God had expected. Jānis aicina viņus novērsties no saviem līdzšinējiem ceļiem un iet pa jaunu ceļu, kas vairāk ir saskaņā ar to, ko Dievs vēlas. Finally, though, John's message is one that directs people to the one who comes after him. and that one we know to be Jesus. John is one who prepares the way. He talks about himself as one who must decrease in order that Jesus might increase. Tomēr Jānis ar savu sacīto vairāk norāda uz kādu, kas nāks pēc viņa, uz Jēzu. Jānis sagatavo ceļu. Viņš par sevi runā kā par tādu, kam ir jāiet mazumā, lai Jēzus varētu iet vairumā. And when Jesus finally arrives at uh, the river Jordan, he is baptized by John, always with a bit of hesitation on John's part, and then is prepared to carry on the ministry of bringing God's good news to the people around the world. Un kad Jēzus beidzot atnāk uz Jordānas upi un no Jāņa, kurš kaut arī sākotnēji vilcinās, saņem kristību, viņš tiek sagatavots uzsākt savu kalpošanu un Dieva labās vēsts paušanu cilvēkiem visā pasaulē. I think for us, the message of John the Baptist is one of preparation, of being ready for the, the time at which God comes into our lives. Domāju, ka mums Jāņa Kristītāja vēsts ir kā atgādinājums būt gataviem brīdim, kad Dievs ienāk mūsu dzīvē. Ko Jānis Kristītājs nozīmē jums? John the Baptist is a reminder that I and no other Christian is the end message. Jānis Kristītājs man atgādina, ka es esmu šīs ziņas pēdējais saņēmējs. Each of us is directing people to someone else, and in the Christian case, of course, it's to Jesus, the one whom God has sent into the world. Ik viens no mums vada citus pie kāda. Kristietībā tas ir Jēzus, kuru Dievs ir sūtījis pasaulē. This Jesus is the one who's come to save, to rescue, to redeem, to establish a new community of believers. Šis Jēzus ir atnācis, lai sargātu, izglābtu un izpirktu, izveidot jaunu ticīgo kopību. We, as God's people, are drawing and inviting people into that same relationship. So, in many ways, we stand in the same role that John the Baptist stood. We are not the goal, we are the means by which people meet the one who is the goal. mēs kā dieva ļaudis ievedam un ieaicinām arī citus cilvēkus šajās attiecībās, un zināmā mērā esam līdzīgi Jānim Kristītājam. Mēs paši neesam mērķis, mēs esam līdzeklis, kas palīdz cilvēkiem satikties ar to, kas ir mērķis. We draw people to Christ through our words, through our deeds, through our actions. We invite them to come and meet the one who is the way, the truth, and the life, as John will later describe Jesus. Mēs velkam cilvēkus pie Kristus caur mūsu vārdiem un darbiem. Mēs aicinām viņus satikt to, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība, kā Jānis vēlāk apraksta Jēzu. Kādiem cilvēkiem pēc jūsu domām Jānis Kristītājs būtu labākais piemērs? In many ways, the students, the graduates of St. Gregor's School, would be the kinds of people that would be like John the Baptist. Gregors skolas absolventi daudzos veidos būtu līdzīgi Jānim Kristītājam. In their mission work, in their service work, they are designed to draw people into a relationship with Jesus Christ and through Jesus with God the Father Himself. Viņi ir sagatavoti, lai misijas un kalpošanas darbā viņi ieaicinātu cilvēks būt attiecībās ar Jēzu Kristu un caur viņu arī attiecībās ar Dievu Tēvu. That by their proclamation, by their ministry, um, they are John the Baptist in our time, inviting people, calling people, uh, connecting people, bringing them in to that relationship. Viņi ir mūsdienu Jānis Kristītājs caur apliecināšanu un kalpošanu, ieaicinot, saucot un savienojot cilvēkus šajās attiecībās ar Dievu. They, along with the pastors of, of the church, uh, along with other folks, um, just ordinary people on a daily basis, have opportunities to do that. Viņiem kopā ar saviem mācītājiem un citiem kalpotājiem ir iespējas to darīt tik dienas, so, for many different kinds of people, John the Baptist is the one who um, could be a good symbol for them. Tādējādi Jānis Kristītājs var kļūt par labu kalpošanas simbolu dažādiem cilvēkiem. There's a famous painting in which John the Baptist is pointing at Jesus, and it's a crucifixion picture, which seems sort of odd to have John involved. But you see John's long finger directed at Jesus, and you really get a sense there of, of the role of the pointer, of the director. Ir kāda pazīstama glezna, kurā Jānis Kristītājs rāda uz Jēzu. Gleznā attēlot krustā sišana, un ir mazliet dīvaini, ka tajā attēlots arī Jānis, bet tu redzi viņa garo pirkstu, kas norāda uz Jēzu, un tas īpaši palīdz saprast šo norādītāju un virzītāju lomu. John is always pointing away from himself, and so I think of anyone who sees themselves as not taking the credit for the ministry, not drawing attention to themselves, but drawing attention to the one who is the most important one, namely Jesus himself. Jānis vienmēr uzmanību no sevis, un tāds ir ik viens, kas necenšas gūt labumu sev no kalpošanas un piesaistīt uzmanību sev, bet to uz to, kas ir vissvarīgākais uz Jēzu. So, as students come here to learn and to understand themselves in that role, they will decrease and Jesus will increase. Studenti šeit nāk mācīties un saprast sevi šajā lomā. Viņi kļūs mazi un Jēzus kļūs liels. As they increase Jesus's role, then their own significance is played out, but always in relationship to Jesus. Brīdī, kad viņi uzsvērs Jēzu, viņa paša nozīmīgums zudīs, bet tas vienmēr būs attiecībās ar Kristu. In some ways, you could compare John and Jesus to the sun and the moon. Jēzu un Jāni var salīdzināt ar sauli un mēnesi. The moon reflects the light of Jesus and is important, but only insofar as the moon reflects the light of the sun. Without the sun, the moon is of no value, it's just a rock in the sky. Mēnesis atspoguļo Jēzus gaismu, un tas ir svarīgi, bet vienīgi tad, ja mēnesis atspoguļo saules gaismu. Bez saules mēnesim nav nekādas vērtības, tas ir tikai akmens debesīs. Kāda ir jūsu iespēja par eh, Svētā Gregora skolu un par Latviju? Well, this is my first trip to Latvia. I, I've been to Estonia before, and I'm very intrigued by how Latvia is developing after the transition from communism into a more democratic society. Šī ir mana pirmā vizīte Latvijā. Pirms tam esmu bijis Igaunijā. Man ārkārtīgi interesanti šķiet Latvijas attīstība pēc tās pārējas no komunistiskā režīma uz demokrātisku valsts iekārtu. Pressed with the church and the work that it continues to do, having suffered quite a bit under the communist era. And here at St. Gregory's, I was very, very impressed with the students who uh, seem to be gathering here, their, um, their enthusiasm for life, but their deep piety and their worship practice. The Uz mani dziļi iespaidu atstāja baznīca un tas darbs, ko tā turpina darīt pēc tā, ko ir pārcietusi komunismu laikā. Šeit Gregors skolā man ļoti uzrunāja studenti, kurš šeit pulcējas, viņa dzīves entuziasms un tāpat laikā viņa dziļā dievbība un pielūgsmes veids. The prayer life of the students here seems to be very strong. I was impressed with the way they gather together. They're sort of Uh, enjoyment of each other, their balance between the delight that comes from simply being alive, but also a gravity, um, a sense of the weightiness that comes with being in the presence of God. Studenta lūkšana dzīve šķiet ļoti spēcīga. Man patīk tas veids, kā viņi pulcējas kopā, viņu savstarpējā pieķeršanās un šis līdzsvars starp prieku par dzīvi un nopietnību un gaidām, kas rodas atrodoties Dieva klātbūtnē. Lūksim Dievu. Visvarenais mūžīgais Dievs, mīļais debes Tēvs, paldies par to lielo žēlastību, kādu Tu esi parādījis mums, ka Tu mūsu pagānus esi glābis un ka Tu par mums esi savas asinis izlējis un savu dzīvību atdevis, ka Tu esi maksājis par visiem mūsu grēkiem. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi maksājis arī par visiem tiem grēkiem, ko šajā dienā mūsu brāļi un māsas sadara. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu aicini uz atgriešanos, ka Tu aicini uz žēlastību, ka Tu aicini saņemt to lielo dāvanu mūžīgo dzīvību, ko Tu grib dot. Mēs Tev lūdzam, kungs, turpin uzrādīt mums mūsu grēkus, ka mēs no tiem raisāmies vaļā caur Tavu žēlastību, caur Tavu piedošanu. Un mēs Tev lūdzam, kungs, cik Tu to uzskati par labu un pareizi. Lieto mūs un lieto mūsu pazemībā, ka caur mūsu dzīvēm kādi citi cilvēki, kuri neredz nekādu citu cerību, var atrast tevi, var piedzīvot tavu mieru, tavu žēlastību, tavu piedošanu, ceļu ārā no tā purva, ko mēs tik daudz ap sevi riņķi redzam. Mēs tev lūdzam par šo dienu Latvijā. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu pasargā tos, kuri ļaujās vēl pasargāties. Mēs tev lūdzam, Dievs, par visiem, kas ar apstulbotām acīm metās dziļāk bedrē. Kungs liec notikt situācijām viņa dzīvēs, kas viņam acis atver. Ja tas ir iespējams, dara, ka tas nav pārāk sāpīgi. Bet, ja vajag, kungs, lieto arī nopietnāks ķirurģisks iejaukšanās, bet glāb šo tautu, glāb, kungs, tos, kas mums ir riņķī, glāb mūs pašus, glāb no mūsu krēkiem, glāb no mūsu postu, kuru paši izraisām, un ved pa savu ceļu, tavai žēlastībai un tavām debesīm pretī. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus varanajā vārdā. Āmen. ja tev ir. Noskumusi sirds un jāmāk. būs jau drīz. Pārtaps rītā uzmā. Vai tu nāksi līdz? Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.